Sa mundong mapanghusga, mapangmata at mapanuri, dapat hindi ka basta-basta nagpapaapekto sa mga paninirang buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang buhay. Sabi sa akin ng batala, matapang ka pala Pusong leon, kaya dibdib mo ay walang mga daga Alam mo bang mga pangarap mo ay pansamantala Lamang samantalang ang kapalaran ay sa mga tala Nakatala, kaya pala parang tamad na Mag-aaral walang kadala-dala, walang pambaon Pero kahapon pa ako handa Maglakad sa gubat kahit natakot sa palaka Inakit ang kabundukan at paghapong ng Inabutan ng dilim, munti ka na akong mawala Sa sarili ko, pagabang ko, wala akong makabana Sa dulo na pala ng bangin, wala nang kawala Tumalon na lang kaya ko Kakayanin ko kaya kaya ako'y napadasal Sabay salto padapa Bahala na si Batman yan ang saktong kataga Tsaka na ako gagawa ng mga pakpak ko pababa Inang kapang kanina ng pangalan Ngunit karamihan ay takot tumira ng harapan Pag hindi ko na malaman kung kaibigan o kalaban Tinitinan ko na lamang at lalakapin mo Kahit gano'ng kapatid ng naranasan Masakit na nakaraang hindi ko matakasan Walang hawang tadhana ay tatawanan Kahit gano'ng kasama ng kapalaran ay lalakapin Sabi sa akin ni Satanas, mayabang kawala ang kita kung paano magpakumbaga Hindi ka na maisasalba ng mga kanta mong gawa Paano mo tutubusin ang kaluluwa matagal lang lakas ang namin na makadangal at makahangal Para lang ikaw ay mahalin na madya Abilidaan ang katanyagan kaso lang halata na hindi ka handa Kaluluwa kapalit na sikata niya na usapang nakatakda Sa kontratang to na may pangalan mo na nakalagay Sigurado di mo pa ako pag-aari dahil Ang titulo ng kaluluwa ko'y nasa akin At ang kasunduan natin ay puro lamang usapang hangin Kasi autograph ang nilalda ko sa kontrata At tanda akong tahakin ng mahabang landas pabalik Maliwala ang pagod na sakit basta pag-uwi Yakap patalik ng aking asawang kalumit At dalawang anak kong makulit Para sa kanila kapag nagagawin ko lahat ano ng makabalik Ay nang lapang gaano ka pa wala Sasabirin ko hanggang sa buto kahit pagkaano ka sakit wala Akin di ko ang pinakatuto kahit pagkaano ka wala Bawat suntok na sinalo ay may tadyak na kapalit Dinuduro ako ng mundo Kaya tinaratan ko pabalik Dinanggapang walang kwenta ang mga hamon Para bilhin si Looney, binenta ko si Marlon Matalo man ngayon, bukas ang pwersa ko'y babangon Pangako, mas malakas pa ng triple kesa sa kahapon At kung putapete ang kanibate, pare di bali na lang Walang pakialam, miski hirangin pinakamayabang At kahit maraming kalaban na balak, sirain ang aking pangalan Ay baliwala kasi wala naman ako peki, mahina alagaan Kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, Karamihan ay takot tumira ng harapan Pag hindi ko na malaman kung kaibigan o kalaban Initihan ko na lamang at kahit gano'ng kapatid na naranasan Masakit na nakaraang hindi ko matakasan Walang awang tadhana ay tatawanan Kahit gano'ng kasama ng kabalaran ay Tatanggapin ko ng buo Kahit pagkaano kapahit de